Inna shajarata zaqqum ta'amul athim, hakika mti wa zaqqum ni chakula cha mwenye dhambi. Kalmuhli yaghli butun, kama shaba iliyoyayushwa hutokota matumboni. Kaghli kama kutokota kwa maji ya moto. Khudhuhu fa'tinuhu ila sawa'il jahim mkamateni na mtupeni katikati ya jahannam thumma sufu fawqa ra'sihi min adhabil hamim kisha mwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayochemka dhuqa innaka antal azizul karim onja ati wewe ndiye mwenye nguvu mtukufu In hadha ma kuntum bihi tamtarun, hakika haya ndiyo mliokuwa mkiatilia shaka. Innal muttaqina fi maqamin amin, hakika wacha Mungu watakuwa katika mahali pa amani. Fi jannatin wa uyun, katika mabustani na chemchem. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin watavaa hariri nyepesi na hariri nzito wakikabiliana kadhalika wazawajnahum bihuri ain hivi ndivyo itakavyokuwa na tutawaoza mahuri laini yad'una fiha bikulli fakihatin aminin humo watataka kila aina ya matunda na wakae kwa amani. La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautata al-ula wa waqahum adhab al-jahim, humo hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza na atawalinda na adhabu ya jahannam. Fadlan min rabbika dhalika huwa al-fawzul azim, wa ni fadhila zitokazo kwa Mola wako mlezi huko ndiko kufuzu kukubwa. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun, basi tumeifanya nyepesi hii Qur'ani kwa ulimi wako ili wapate kukumbuka. Fartaqib innahum murtaqibun, ngoja tu na wao wangoje pia. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika mti wa zakumu na ujulikana kwa ubaya wa sura yake na ukarihi kula kwake na harufu yake ni chakula cha wakosefu wenye madhambi mengi. utamu wake kama madeni iliyoyayushwa kwa moto, inatokota matumboni kama yanavyotokota maji yanayochemshwa. Enyi mazabani ya wa jahannamu, yani walinzi wa motoni, mkamateni huyu mkosefu mwenye dhambi. Mumtokomeze kwa nguvu na ukali mpaka katikati ya jahannamu. Kisha mmiminieni juu ya kichwa chake maji ya moto makali kuzidi kumwadhibu na kumtesa. Ataambiwa kwa kejeli na maskhara, onja hii adhabu kali, kwani ati wewe si ndiye mtukufu mwenye nguvu katika kaumu yako, ndiye mheshimiwa unavyojiona mwenyewe. Hapana shaka hii adhabu mnayoipata ni kweli yenye kuwa, na ndiyo mliokuwa mkiibisha duniani na mkiitilia shaka kuwa haiwi. Hakika hao ambao wamejikinga nafsi zao na maasi kwa kufuata utiifu wa Mwenyezi Mungu wapo pahala patukufu ambapo ndani yake wao wanajipatia amani kwa nafsi zao. Katika mabustani watapokuwa ndani yake wanastarehe na chemchemu za maji yanayopita chini yao kwa sababu ya kwa kirimu wao kwa kutukuza hizo neema zao. Wakivaa humo hariri nyepesi na nzito kuzidi kuongeza mapambo yao nao wakielekeana katika majilisi zao ili kutimiza starehe. Na pamoja na malipo hayo tutawaoza huko peponi mahuru laini ambao huwezi kuwachanganyia jicho kwa hali ya uzuri wao na ukubwa wa macho yao. Nao huko peponi watataka kila tunda walitamani kwa kujua kuwa hayatawaletea vimbizi wala hayatakwisha wala hayatadimika. Huko peponi hawataonja mauti baada ya mauti ya kwanza onja duniani ulipokwisha muda wao wa kuishi na Mola wao mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Kuhifadhiwa kwao na adhabu ni fadhila na hisani ya Muumba wako. Kuhifadhiwa huko na adhabu na kuingizwa kwa peponi ndiyo hadi ya mwisho ya kufuzu kulio kukubwa. Basi hakika sisi tumekufanyia wepesi kuisoma Kurani na kuifikisha kama ilivyoteremka kwa lugha yako na lugha yao ili wapate kuaidhika na waiamini na watende kwa mujibu yaliyomo ndani yake. Basi wewe yangojee hayo yatakayowafika na wao pia wanangojea yatakayokufika wewe na huo wito wako mambo yakibadilika.